Hello. Ne legyél már búzi. Itt van előttünk az éjszaka. Ne el már, fasz. Igaz vagy fasz. Ne el már, fasz. Ne legyél már búzi. Hello. Szar vagy, Laci. Anyád szar. Hello. Hello. Hello. Hello. Jó fasz csinál. A Ricsi a Junkiesból az egy búzi. Az le. Ugye? Hello. Hülyesség ez. Hú, az meg tényleg gyorsan jön. Zsíj! Hello, hello. Zsíros vagy! <laughs> Bemegyünk a Fehérvári éjszakába. Fogd be, fogd be a végét. Fogd be, fogd be a végét. Dehogy fogod. Dehogy fogom. Várjál, mennyi öntsek? Elég, elég, elég, elég. Jó, ennyit öntöttem. Toljad be magadba, toljad be magadba. Ne legyél már búzni. Toljad be magadba, toljad be magadba. Ne legyél már búzni. Én nem hiszem. Na, hm. Giga és Dárid Badú szeretkezik. Badú, de igen, ez pont. A hindájom Badú szeretkezik. Még most is, még, még, ott mikor, hogy csak elnyomja a pingpong. Hello. Hello. Hello.